behin momentu gultan preforsta ez, elgirra behita eta horre beste diskriminatxoane bat eh, eh, bizitzen ditu, eh? E, eh, Semartiko harria, konsei departamentalak betidanik e, elgirra kentu diz, eta heben berri metra apalago duzu laganeko portia, erriz jakit badela e, stazion duzki bat abodi justo portian giberien behian, eta heben iatit, eta mm, portia ez duzu elgirra elkin, donk, memento gultan. Konsei departamentalak aldetik se ratu beita kalpia efizuien neurtzena, bena idan eta sanzu gulien, gaitela jaldean elementuetan, eta segun, zumbateko den ez izugi mozatzen ahal. Bena beste, mail batetan ezartzen izugi, ega eh, iza prinsipiozko eh, mailian, erren nahi behita, uh, eh, ez dela sekula izan holakoik, ez nudak etxilaik, ez eta mira sortxe hiru eta berroita hama seietik sustut lehen txalgoa izan behitia beste data somait. Bena nuize nugak ofizialki bornatu edo zelari harriak ezai zutiet. Eta gioztik frankoen denboan ez duzu sekura debekatu izan kontrolak bai. Eta behar dizu geheltu eh, Europa eaiki den noventura. Eta nune prinsipio batek balia, eta kidatzen behitu Europa. Duzu da libo zirkulazion, duzu ome de Donc, eta oai gututzu, direku ofizial batek ilan, nugan egaitia, esan badin, komunikabe, txeko oto eh, eta kabio eta esako, eta dena huin eze. Eta hoi, uh, ez dizu gugun hartzen. Euken dizie, prefektua enberrik, azken den edo bate? Ah, ez dugu, ez dugu, ez dugu, ez dugu, kontu emaiteik, ez da ez dugu kontu emaite. Ego nizu, ea bakia, eta jo fini, ez duzu, estatia duzu magazale. E, eta hor ikusi dizu eh, Sanchez eta Macron arteko harremanet ilan da, ebe maniala brigada berri sumait eh, planta bezar hartino, eh, oano itziko diela zeratun. Aldiz berri zu jake, brigada bai, gazpaldien ezagin diela frantzian eta italian hartiet, eta dik hori hatxarretik eraita mm, eta nega horien zeratzi horaxo ofizialki bena ez, fizikoki, hau dela, bon, ebe ez dira duzu badio, ez dira, ez bat efikazia aldetik. Badakizu, bai, prinsipioetan, eta bai, efikazia aldetik, e, susenien eh, dena prekosta, e, eh, du, kipiak ditutzu eta eh, eskititzi eh, behatzen. Isak indit, ale, askeregen hoitan, eta igantian hanun dutzen hondaian, ebe kotxe erandila, hartuko zutila deuriak, ez bestizu anonzatu zer, dena zuri horren zabaltzeko, eta harreman e, e, ba, eta behitia zek, e, eh? ebe, espolia, beste, beste gaintiko, beste gaintiko herria, eh? aizuak, Katalunia hegoaldeko aizuak ebe, mila zeratzen ziren harriak elkititzi, zartu pela bateki, eta bat jaman ekspozizione bat egin zi, hanko besta bat en besta, eta egiten etxean. Donk, euh, jentia eduzu gero hau kexatzen, eta arazuetik, zen da ez duzu euh, xutie goiten, prinsipioak izan ditin, eta gero legiak uh, aplikatu batzer bai besterrez, eta jakin gabe e, euh, lege hoik egiazki baienez, eta behaz hori duz, baino zeko elkarkiak, Albert Zalfontiare, hek, hartu nizia erabakia, igaz uh, abentu uh, ebe tribunal administratibien ez atir, eta haitzen da baduz hau zila. Beaz, heben, izan duzu, mila gaiza, misio operazionale transfrontalier, izan duzu, hareman, izan duzu, heben, gue juntetan manifestazione, baduzu, protesta hamitz, bena eskutuzu entzunik izatea, heltzen mementoko.